Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam. Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau. Keluarga beliau. Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Menerangi hati kita. Memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus mengampuni dosa kita dan juga dosa orang tua kita menyayangi kita dan juga menyayangi kedua orang tua kita dan semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita memperbaiki keadaan kaum muslimin secara umum memberikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin. Semoga Allah SWT memberikan mereka hidayah sehingga bisa menegakkan syariat Allah Azza wa Jal dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah majelis yang ke-16 dari pembacaan kitab الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Semoga Allah SWT menjaga beliau Dan memberkai ilmu beliau dan isi kitab ini adalah tentang penjelasan salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan aliran-aliran yaitu tentang mauqif sikap Ahlus Sunnah atau sikap seorang muslim kepada penguasanya dan agama kita adalah agama yang sempurna. Allah SWT mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Ma min syai'in yuqarribu minal jannah wa yuba'idu anil nar illa waqad buyina lakum. Tidak ada sesuatu yang menegakkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Dan di antara hal yang diatur oleh agama kita adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim kepada penguasanya. Tidaklah ditinggalkan hal tersebut di dalam syariat kita bahkan diterangkan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap yang benar dari seorang Muslim kepada penguasanya? Bagaimana sikap yang sahih yang diridhai oleh Allah dan juga Rasulnya? Sikap seorang Muslim yang benar kepada penguasanya yang sah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana seandainya seorang penguasa melarang kita untuk melakukan atau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Misalnya menyuruh kita untuk meninggalkan puasa Senin Kamis Puasa Senin Kamis adalah perkara yang mustahab, yang sunnah Yang dianjurkan, yang apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala Dan kalau kita tinggalkan, maka kita tidak berdosa Bagaimana seandainya penguasa menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab Atau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh Perkara yang makruh adalah perkara yang dibenci. Apabila dikerjakan maka dia telah melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak berdosa. Bagaimana seandainya seorang penguasa menyuruh kita untuk melakukan perkara yang dibenci yaitu perkara yang makruh di dalam agama kita? Bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat? Dan Syekh menyebutkan di sana ada dua keadaan. Di sana ada dua keadaan. Terkadang seorang penguasa dan ini adalah keadaan yang pertama menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab li ghairi maslahah tanpa adanya maslahat. memerintahkan kita mengatakan jangan kamu melakukan puasa Senin Kamis misalnya. Jangan kamu melakukan sholat malam misalnya. Tetapi tidak ada di sana maslahat yang kembali kepada beliau atau kembali kepada kepada kita. Hanya sekedar melarang. Tetapi tidak ada di sana maslahat tertentu. Kemudian Syekh Hafizullah menyebutkan permasalahan ini semisal dengan permasalahan ketaatan kita kepada orang-orang yang Allah wajibkan kita untuk mentaati mereka. Selain penguasa. Seperti misalnya kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua. Seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Bagaimana seandainya orang tua kita menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab? Bagaimana seandainya suami menyuruh istri untuk meninggalkan perkara yang mustahab? Permasalahan penguasa hampir sama dengan permasalahan apabila orang tua menyuruh kita meninggalkan perkara yang mustahab atau apabila suami menyuruh istrinya untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Ini sehukum atau semisal. Dan di dalam masalah bagaimana seandainya orang tua menyuruh kita meninggalkan perkara yang mustahab, maka di sana ada dua pendapat di kalangan para ulama dan dua-duanya telah diriwayatkan dari Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada satu riwayat Beliau mengambil pendapat yang pertama Dan ada di dalam riwayat yang lain Beliau mengambil pendapat yang lain Dan sudah kita sebutkan Pendapat yang pertama Bagaimana seandainya Orang tua Menyuruh kita untuk meninggalkan Perkara yang mustahab Tetapi tidak ada masalahnya Tidak ada kebaikannya Bagi beliau dan pendapat yang pertama yaitu dan ini adalah pendapat atau riwayat yang pertama dari Imam Ahmad kita tetap melakukan perkara yang mustahab tersebut. Jadi kalau memang beliau menyuruh menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang sunnah tetapi tidak ada alasan yang <clears throat> dibenarkan. Tidak ada di sana maslahat yang kembali kepada beliau, hanya sekedar menyuruh. Dan ini terkadang ada yang sebagian orang tua melarang atau menyuruh anaknya untuk meninggalkan perkara yang mustahab sementara tidak ada maslahat yang kembali kepada kepada beliau. Maka dalam keadaan demikian, di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad mengatakan yudarihima wa yusalli. Hendaklah dia melakukan mudarah yaitu tetap berlemah lembut kepada kedua orang tua berucap yang baik, bersikap yang baik. Dan dia tetap sholat. Jadi sholat tetap dia kerjakan dan dia tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Selama itu tidak ada maslahat yang kembali kepada orang tua, maka terus kita melakukan perkara yang mustahab tersebut. Dan ini semisal dengan seorang penguasa apabila dia memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab dan tidak ada maslahat yang kembali kepada penguasa tersebut, maka yang kita lakukan apa? Tetap melakukan perkara yang mustahab tersebut dan kita tetap mendengar dan taat kepada kepada penguasa. Ini kalau tidak ada maslahat tertentu. Dan ini sudah kita sampaikan dan juga nukilan-nukilan dari beberapa ulama. Kemudian al-qaulu tsani. Pendapat yang kedua annahu yajibu alaihi ta'atuhuma in intafa'a bidzalik wa lam yatadarrar bihi wa huwa zahir qaul al-imam Ahmad fi riwayat tsaniyah anhu kama harrarahu wa nasarahu syaikhul islam ibnu taimiyah pendapat yang kedua adalah wajib bagi dia untuk menaati kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya mengambil manfaat dari hal ini. Dan anak tersebut tidak mendapatkan mudarat. Pendapat yang kedua, apabila orang tua menyuruh untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Nak, jangan kamu sholat malam. Atau nak, jangan kamu puasa Senin hari ini misalnya. Dan maksudnya adalah inin tafa'a bidzalik. Kedua orang tua tersebut atau salah satu di antara keduanya mengambil manfaat dari hal ini. Misal melarang kita atau menyuruh kita untuk meninggalkan salat malam pada malam itu karena beliau butuh sedang sakit misalnya sehingga beliau butuh dijaga, butuh dikipasin Sementara kalau ditinggal sholat maka tidak ada yang menunggu. Kemudian beliau menyuruh kita untuk meninggalkan sholat malam pada malam ini Atau misalnya di siang hari kita mau puasa, orang tua kita menyuruh kita untuk meninggalkan puasa karena satu keperluan. Misalnya hari ini banyak tamu sehingga harus harus ada orang yang melayani atau hari ini ada pekerjaan berat yang harus dikerjakan apabila anaknya berpuasa maka tidak ada yang mengerjakan berarti apa berarti dia menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab karena satu masalah karena ada kebaikan ada manfaat yang diambil oleh orang tua tersebut maka wahwa zahiru qauli Al-Imam Ahmad beliau mengatakan di sini yajibu alaih. Maka wajib dalam keadaan seperti itu untuk mentaati kedua orang tua. Dalam keadaan seperti itu maka hukumnya apa? Wajib untuk mentaati kedua orang tua. Kalau memang beliau eh, mengambil manfaat dan kita tidak termudharati. Kalau memang beliau mengambil manfaat dari hal ini dan kita tidak termudharati, Maka dalam keadaan demikian kita wajib untuk mentaati ya perintah orang tua tersebut. Dan ini adalah riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Jadi terkadang beliau menyuruh kita untuk tetap melakukan seperti dalam riwayat yang pertama dan dalam kesempatan yang lain di dalam fatwa yang lain atau di dalam ucapan beliau yang lain beliau mengatakan wajib bagi kita untuk meninggalkan wajib bagi kita untuk meninggalkan dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah riwayat yang kedua inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah kemudian setelah itu Syekh Hafizullah menukil atau membawakan ucapan Syekhul Islam yang ada di dalam Al-Fatawa Al-Kubra Qala Rahimahullah berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah ويلزمو الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كان فاسقين dan wajib bagi seorang manusia untuk mentaati kedua orang tuanya fi ghairil maksiyah selama itu bukan di dalam maksiyah hukumnya lazim hukumnya wajib wa in kana fasiqaini meskipun kedua orang tuanya tersebut adalah kedua orang tua yang fasik yaitu seorang yang melakukan dosa besar dia bukan orang yang soleh tetapi kedua orang tuanya adalah kedua orang tua yang yang fasik yang banyak melakukan maksiat tapi selama perintah beliau bukan termasuk maksiat maka wajib bagi kita untuk menaati Meskipun beliau adalah bukan orang yang soleh Selama perintah yang sampai kepada kita adalah bukan maksiat Maka kita wajib untuk untuk mentaati Wahuwa zahiru itlaqi Ahmad Dan yang demikian adalah zahir pemutlakan al-imamu Ahmad Wahada fima fihi manfaatun lahuma Wala dharara alaih Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah apabila keduanya mendapatkan manfaat dan tidak ada mudarat bagi diri kita. Lazim hukumnya wajib apabila apa? Apabila keduanya mendapatkan manfaat seperti tadi contohnya dan tidak ada kemudaratan pada anaknya. Fa in syaqqa alaihi wa lam yadhurruhu wajib. Meskipun itu berat bagi anak akan tetapi tidak memberikan mudarat pada dirinya wajabah maka wajib bagi anak tersebut untuk meninggalkan meskipun itu berat bagi diri kita sebagai seorang anak mungkin kita terbiasa melakukan perkara yang sunnah kemudian tiba-tiba orang tua melarang dan berat bagi kita walam yadurrahu tapi selama itu tidak memudarati diri kita maka wajib bagi kita untuk meninggalkan meninggalkan perkara yang sunnah tersebut karena kita diharuskan untuk mentaati kedua kedua orang tua. Wa illa fala kalau misalnya dia termudorati itu anak tersebut termudorati fala maka tidak wajib. Seandainya dia meninggalkan perkara tersebut atau seandainya dia mengikuti perintah orang tua, ternyata ada mudarat bagi dirinya, bagi anak tersebut, maka tidak wajib untuk ia melaksanakan perintah orang tua yang memerintahkan dia untuk meninggalkan perkara yang mustahab tersebut. Walam yuqayyidhu Abu Abdullah li suquti al-fara'idi bid-darar. Dan Abu Abdullah yaitu Al-Imam Ahmad beliau tidak mengikat yang demikian dengan digugurkannya perkara yang wajib bid-darari dengan kemudaratan. Ini adalah nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menunjukkan bahwasanya beliau rahimahullah menguatkan riwayat yang kedua dari Al-Imam Ahmad bahwasanya seorang anak apabila diperintah oleh orang tua untuk meninggalkan perkara yang mustahab dan orang tua di dalam perkara ini mengambil manfaat dan dia tidak termudarati yaitu anak tersebut tidak termudarati maka dalam keadaan demikian wajib hukumnya bagi anak tersebut untuk meninggalkan perkara yang mustahab tersebut. Kemudian setelahnya Syekh Hafizahullah menukil dari ulama di abad sekarang. Dan beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Meninggal kurang lebih pada tahun 1419 Hijriah. Atau 1420 Hijriah. Waqala Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh ibn Uthaymin rahimahullah. Dimna jawabi su'alin. Ketika beliau menjawab sebuah pertanyaan. Apa isi pertanyaannya? Mal hukmu idha lam yasmahil walidu liwaladihi bil-i'tikaf. Apa hukumnya seandainya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan iktikaf. Apa hukumnya seandainya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan iktikaf? Iktikaf artinya adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan ini disunahkan sekali ketika di bulan Ramadan. Dan disunahkan terlebih lagi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan Dan hukumnya adalah sunnah muakadah. Hukumnya adalah sunnah muakadah. Dan dahulu Rasulullah SAW Setiap Ramadhan pasti beliau melakukan i'tikaf Setiap Ramadhan pasti beliau melakukan i'tikaf Kecuali satu tahun pernah Karena satu udhur beliau tidak melakukan i'tikaf di bulan Ramadhan Kemudian beliau mengkodoknya di bulan syawal Kemudian beliau mengkotohnya di bulan Syawal dan setelah meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam maka istri-istri beliau ummahatul mukminin mereka melakukan sunnah ini. Melakukan sunnah i'tikaf ini dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah i'tikaf ini adalah termasuk ibadah yang disyariatkan bahkan dia adalah termasuk ibadah yang sunnah muakkadah. Bagaimana seandainya orang tua kita melarang? kita ingin melakukan etikaf biasanya di bulan Ramadan semangat untuk beribadah khususnya di akhir bulan dan ini adalah dorongan dari Nabi SAW semakin kita mendekati finish maka semakin kita bersemangat untuk beribadah sudah semangat ingin melakukan itikaf tetapi ternyata orang tua tidak mengizinkan bagaimana jawaban Syekh Hafidh eh, rahimahullah beliau mengatakan إذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك Syekh mengatakan rahimahullah apabila bapakmu apabila bapakmu menyuruhmu untuk meninggalkan i'tikaf dan beliau menyebutkan beberapa alasan beliau menyebutkan beberapa alasan yang mengharuskan kamu untuk meninggalkan i'tikaf yang mengharuskan kamu untuk tidak beri'tikaf li'annahu muhtajun ilaika fiha Misalnya karena beliau butuh dengan dirimu pada hari-hari tersebut Maka kata Syekh rahimahullah, maka sesungguhnya ukurannya di sini, mizannya di sini adalah kembali kepada beliau dan bukan kembali kepada dirimu. Artinya, Syekh menasihati orang ini atau penanya ini bahwasanya ini dikembalikan kepada orang tua. Jadi yang menjadi ukuran yang kita anggap ucapannya yang kita dengarkan ucapannya di sini adalah kebutuhan orang tua selama beliau melarang kita dan beliau menyebutkan alasannya beliau membutuhkan tenaga kita membutuhkan keberadaan kita bersama beliau maka dalam keadaan demikian hal ini dikembalikan kepada kehendak orang tua artinya apa artinya kita tidak i'tikaf kalau memang beliau menyebutkan alasan-alasan yang mengharuskan kita untuk tidak beriktikaf. Walladhi ansahuka bihi alla ta'takif. Dan yang aku nasihatkan kepada kamu wahai fulan adalah supaya engkau tidak beriktikaf. Supaya engkau tidak beriktikaf. Naam. Lau qala laka abuk la ta'takif wa lam yadhkur mubarriratan lidhalik fa innahu la yalzamuka ta'atahu fi hadhihi al-hal fa innahu la yalzamuka ta'atuhu fi hadhil hal. Kemudian Syekh mengatakan, "Iya. Seandainya bapakmu mengatakan kepadamu, "Ya fulan, janganlah engkau beriktikaf," tetapi beliau tidak menyebutkan alasan-alasannya. Hanya mengatakan, "Ya fulan, enggak usah iktikaf." Tapi enggak menyebutkan alasan alasannya kenapa melarang untuk beriktikaf. Maka dalam keadaan demikian, Syekh mengatakan, fa innahu la yalzamuka ta'atuhu maka dalam keadaan demikian tidak diharuskan bagimu untuk mentaati beliau fi hadhil hal dalam keadaan seperti ini jadi beliau melarang dari perkara yang mustahab tetapi apa tidak menyebutkan alasannya tidak menyebutkan alasan-alasannya tidak menyebutkan sebab-sebabnya maka dalam keadaan seperti ini tidak diharuskan kita untuk mentaati beliau. Artinya kita tetap itikaf. Kalau memang beliau tidak menyebutkan alasan-alasannya. Li'annahu la yalzamuka an tuti'ahu fi amrin laysa fihi dhararun 'alayhi fi mukhalafatika iyyah. Karena sesungguhnya tidak melazimkan kamu atau tidak mengharuskan kamu untuk mentaati beliau di dalam masalah di dalam perkara yang tidak ada dharar, tidak ada mudarat bagi beliau ketika engkau menyelisihinya. Beliau mengatakan menyebutkan sebuah kaidah tidak wajib bagi seorang anak untuk mentaati orang tua di dalam masalah yang tidak ada di dalamnya dharar, tidak ada mudarat bagi orang tua tersebut ketika kita menyelisih perintah perintah beliau. Wa fihi tafwidu manfaatin lak dan di dalamnya ada penghilangan terhadap manfaat bagi diri. Jadi seandainya dia tidak itikaf, maka dia kehilangan kesempatan untuk melakukan ibadah yang agung, yaitu melakukan itikaf yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin yang semakna dengan ucapan Syekhul Islam tadi. Itu apabila di sana tidak ada maslahat, ya maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati. Tetapi kalau di sana ada maslahat, maka kita ya mentaati beliau. Kalau memang di sana ada manfaat yang diambil oleh orang tua kita, maka dalam keadaan demikian kita mentaati beliau. Nah, wa fil haqiqah annal mas'alata laysa fiha nassun qati'un wa innama yatajadzabuha aslan dan pada hakikatnya kata syekh bahwa permasalahan ini tidak ada di sana nas tidak ada di sana nas yaitu ayat yang jelas atau hadis yang jelas yang bisa memutuskan permasalahan akan tetapi ada dua pokok di dalam agama ini, di dalam masalah ini yatajazabuha yang saling menarik satu dengan yang lain. Di sana ada dua alasan yang saling menarik satu dengan yang lain. Jadi kalau hadis yang jelas atau ayat yang jelas tidak ada memang. Tapi di sana ada dua ada dua hal yang utama yang saling menarik satu dengan yang lain. al awal yang pertama, kenapa sampai terjadi khilaf, sampai terjadi perselisihan? madlulun nas apa yang ditunjukkan oleh nas yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam memaksiati al-khaliq yaitu Allah tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam memaksiati Allah azza wajalla famafhumuhu ta'atu kulli man syuri'a ta'atuhu fi ghairi ma'siyah mafhum dari ayat dari hadis ini atau yang bisa kita pahami dari hadis ini kewajiban untuk mentaati setiap orang yang disyariatkan untuk ditaati fi ghairi ma'siyah yang dengan syarat bukan di dalam kemaksiatan jadi hadis ini La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah Tidak ada ketaatan bagi makhluk Kalau itu di dalam berbuat maksiat kepada Allah Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Kalau itu bukan maksiat Berarti harus kita taati Kalau maksiat jangan ditaati Tapi kalau bukan maksiat maka harus ditaati Kemudian watarkul mustahabbi wa fi'lul makruhi laisa bima'siyatin. dan meninggalkan perkara yang mustahab misalnya meninggalkan puasa Senin Kamis wa fi'lul makruh atau melakukan perkara yang makruh misalnya memakan bawang merah dalam keadaan masih mentah laisa bimaksiyah keduanya bukan maksiat meninggalkan perkara yang mustahab maksiat atau bukan bukan kita meninggalkan puasa Senin Kamis tidak berdosa kita meninggalkan puasa Senin Kamis tidak berdosa. Kita meninggalkan sholat malam berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Itu adalah perkara yang mustahab. Seandainya kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Dan kita telah diwajibkan untuk taat kepada orang tua. Dan hadis tadi menyatakan, selama itu bukan maksiat, maka kita taat. Inilah yang bisa kita pahami dari hadis tadi. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Berarti kalau bukan maksiat harus kita taati ketika beliau yaitu orang tua kita menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab ini bukan bukan menyuruh kita untuk berbuat maksiat berarti dalam keadaan demikian kita harus mentaati beliau wa fi'lul makruh laisa bi maksiat demikian pula melakukan perkara yang makruh bukan suatu kemaksiatan fadakhala fit ta'ati maka keduanya masuk di dalam ketaatan Fahada wajhu man aujabat ta'ata fi hadal maqam. Ini adalah alasan ulama yang mewajibkan kita untuk mentaati orang tua apabila orang tua menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Alasannya ini. Yaitu pemahaman mereka terhadap hadis Nabi SAW. La ta'ata li makhlukin fi maksiyati al-khaliq. Tapi yang kedua, Athani. Al alasan orang yang melarang alasan orang yang melarang athani wa huwa wajhu man mana'a minha yang kedua yaitu alasan orang yang melarang kita untuk mentaati orang tua apabila dia menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab apa alasannya anna tarkal mustahabbi wa fi'lal makruhi fihi tadyi'un li maslahatin duna murajjihin karena meninggalkan perkara yang mustahab ini alasan ulama yang mengatakan enggak usah ditaati enggak usah ditaati kalau dia menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab katanya meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh di dalamnya ada penyia-nyiaan terhadap maslahat penyanyian yaitu menghilangkan maslahat bagi diri kita duna murajjihin tanpa alasan yang menguatkan fala tajibu ta'atu fihima illa li maslahatin rajihah maka tidak wajib untuk mentaati keduanya di dalam masalah itu kecuali karena adanya maslahat yang benar-benar rajih benar-benar kuat wa syari'atu ja'at bijalbil masalihi wa takfiriha wadar'il mafasidi wa taqliliha dan kita tahu bahwasanya syariat ini yaitu syariat Islam ini disyariatkan didatangkan oleh Allah dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan dan untuk memperbanyak kebaikan dan untuk dar'ul mafasid yaitu menghilangkan kerusakan dan juga mengurangi kerusakan disyariatkan syariat disyariatkan agama Islam untuk kita semua tujuannya apa untuk mendatangkan manfaat dan juga memperbanyak manfaat. Mendatangkan pahala dan juga memperbanyak pahala. Dan tujuannya adalah untuk mengurangi kerusakan dan juga untuk menghilangkan kerusakan. Apabila orang tua kita mengatakan jangan engkau melakukan perkara yang mustahab ini. Berarti telah menghilangkan dari diri kita kemaslahatan untuk diri kita. Maka sebagian ulama mengatakan dalam keadaan seperti ini tidak wajib bagi anak tersebut untuk mentaati. Fala yushra'u tarku maslahatin illa bimurajjihin litarkiha wala turtakabu mafsadatun illa bimurajjihin lifi'liha. Maka tidak disyaratkan untuk meninggalkan sebuah maslahat kecuali memang karena ada alasan yang kuat dan tidak boleh dilanggar sebuah kerusakan kecuali karena memang ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Wa min huna i'tabara ba'dul ulama itta'ata fi hadzal maqam wajibatan lil walidi in kana lahu intifa'un bi tarki ibnihi lil mustahabbi aw fi'lil makruhi wa illa fala tajib. Maka sebagian ulama kata Syekh yang mereka mengatakan hukumnya menjadi wajib menaati orang tua yang menyuruh kita untuk meninggalkan mustahab apabila ada manfaatnya bagi orang tua tersebut dan kalau tidak maka tidak diwajibkan kalau tidak yaitu kalau tidak ada manfaatnya maka tidak diwajibkan bagi anak tersebut untuk mentaati baik kemudian setelah itu beliau mengatakan wal ladzi yadhhar dan yang nampak من كلام العلماء أنه مؤتلف على هذا الأصل ولا أرى أن القول الثاني معارض للقول الأول فالقول الأول يمنع من الطاعة لعدم تحقق المصلحة والثاني yujibuha idza tahaqqaqatil maslahah. Kemudian Syekh menyebutkan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Rasanya menurut beliau tidak ada pertentangan antara pendapat yang kedua dengan pendapat yang pertama. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara pendapat yang kedua dengan pendapat yang pertama. Kenapa demikian? Beliau memberikan penjelasan karena pendapat yang pertama melarang untuk mentaati karena tidak ada maslahat, tidak ada manfaat. Makanya dilarang. Adapun pendapat yang kedua, kenapa mengatakan wajib mentaati? Iza tahakkakotil maslahah Karena di dalamnya ada maslahah Berarti sebenarnya Dua pendapat tadi tadi bukan bertentangan Ini adalah perincian Ini adalah perincian Jadi kalau ada maslahatnya Wajib kita mentaati seperti tadi Misalnya kita dilarang untuk melakukan itikaf Karena orang tua sedang membutuhkan kita Sedang sakit misalnya Atau tidak ada yang mengantar ke rumah sakit Tidak ada yang periksa Berarti di sini ada manfaat bagi beliau ketika kita meninggalkan iktikaf. Dalam keadaan demikian kita wajib untuk mentaati orang tua. Tapi kalau tidak ada maslahat, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaati beliau. Nah, wa kalamul ulama wa in kana fi tha'atil walidain famadaru bahthihim laha kama huwa zahirun la yarji'u li nassin khasin bil walidaini bal lil aslil ammi fi ta'ati kulli man syuri'at ta'atuhu. Kemudian Syekh mengatakan dan ucapan ulama-ulama tadi adalah tentang ketaatan kita kepada siapa? Kepada orang tua. Tetapi beliau menjelaskan tetapi sumber dari pembahasan ini sebagaimana yang zahir ini tidak kembali kepada nas yang khusus kepada kedua orang tua. Jadi dalil-dalil yang disebutkan tadi nas-nas yang disebutkan ini tidak khusus untuk kedua orang tua, tetapi ini umum untuk setiap orang yang kita diwajibkan untuk taat kepada kepadanya. Seperti tadi kita sebutkan, ya e, orang tua kemudian apa? Istri kepada suaminya atau rakyat kepada penguasanya. Mereka adalah ya orang-orang yang kita diwajibkan untuk taat kepada mereka dan ini ia karena diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Walida qala bin Muflih fi siyaq taqririhi li hukmi ta'atil walidain kama taqaddam wa mithluhu al-muqtari wa zawji wa sayyid. Oleh karena itu kata Syekh ibnu Muflih ya ketika beliau menjelaskan tentang ketaatan kepada kedua orang tua Beliau yaitu Ibnu Muflih mengatakan yang semisal dengan ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan kepada muqtari itu orang yang menyewa kita wazauj dan juga ketaatan kita kepada suami wasayyid dan ketaatan kita kepada majikan semisal dengan ketaatan kita kepada orang tua wasayati fi kalam sa'di fi surah tsaniyah li hadhihi masalah an-nassu ala mas'alati ta'atil hakim dan akan datang ucapan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah di dalam bentuk yang kedua untuk permasalahan ini sebuah nas tentang masalah ketaatan kepada kedua orang eh, kepada kepada penguasa. Kemudian Syekh mengatakan wa alaihi fanakhlusu min bahthi hadhil mas'alah ila anna al-hakima la yuta'u fi tarki mustahabbin aw fi'li makruhin malam tatahakkak bita'atihi maslahatun rajihatun ala maslahati fi'lil mustahabbi au dar'i mafsadatin rajihatin ala mafsadati fi'lil makruh beliau mengatakan kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan bahwasanya seorang penguasa tidak ditaati di dalam meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh selama tidak ada di sana maslahat yang kuat yang lebih kuat daripada maslahat mengerjakan perkara yang mustahab tersebut. Jadi seorang penguasa tidak ditaati apabila yaitu di dalam meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh selama di sana tidak ada maslahat yang kuat, tidak ada alasan yang kuat. Audar audar imafsadatin rajihatin ala mafsadati fi'lil makruh dan tidak ada di sana mafsadah yang lebih kuat daripada mafsadah ketika melakukan perkara yang yang makruh ini kesimpulan yang diberikan oleh Syekh Hafizahullah famata amara famata ma amara bi tarki mustahabbin أو فعل مكروه لغير مصلحة راجحة فلا طاعة له في ذلك إلا إن ترتب على ذلك منازعة أو خصومة تفضي أو تفضي إلى مفسدة أعظم من مصلحة فعل المستحب فعند ذلك يرجع للأصل في الموازنة بين المصالح والمفاسد بتقديم أعظم المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما ودرء أعظم المفسدتين عند تعذر دفعهما جميعا kemudian Syekh mengatakan maka kapan saja seorang penguasa menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang musahab atau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh tanpa ada maslahat yang kuat maka tidak ada ketaatan beliau di dalam masalah itu Ya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati beliau di dalam masalah itu kecuali apabila dikhawatirkan terjadi munazaah. Terjadi munazaah yaitu pertengkaran. Au khusumah maknanya hampir sama, terjadi percekcokan. Tufdi ila mafsadatin a'zam yang menjadikan di sana mafsadah yang lebih besar daripada ketika kita melakukan perkara yang mustahab tersebut. Nah, kalau dikhawatirkan demikian, yaitu terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan dengan penguasa, maka dalam keadaan demikian, a'inda dzalika yarji'u lil asli fil muwazanah. Maka dalam keadaan demikian kita harus menimbang antara masalih wal mafasid. Maka kita harus menimbang antara kebaikan dan juga mafsadah. Memang kita melakukan perkara yang mustahab ada maslahatnya, kita mendapatkan pahala. Meninggalkan per perkara yang makruh kalau kita menginginkan pahala dari Allah maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi mafsadah yang lebih besar. Ketika kita ngeyel, ketika kita tidak yang mentaati apa yang diperintahkan oleh penguasa tersebut, maka dalam keadaan demikian kita harus menimbang antara masalim dan juga mafasid. Memang asalnya tidak diwajibkan, tetapi kita harus melihat mafsadah dan juga masalih. Kita melihat keburukan dan juga kebaikan yang akan yang akan diakibatkan. Bitaqdimi a'lamil maslahataini inda ta'adzuril jam'i bainahuma. Dan kaidah di dalam syariat adalah kita mendahulukan dua atau mendahulukan maslahat yang paling besar di antara dua maslahat apabila kita tidak mampu menjamak di antara keduanya. Ya di dalam syariat ada kaidah ya apabila di sana ada dua maslahat, ada dua kebaikan yang kita tidak mampu untuk menjamak di antara keduanya. Salah satu harus ditinggalkan. Maka mana yang kita lakukan? Maslahat yang besar atau yang kecil? Yang besar. Ini kaidah syariat. Wa dar'u a'dhamil mafsadataini 'inda ta'adhdhuri daf'ihima jami'an. Dan termasuk kaidah syariat adalah kita meninggalkan mafsadah kerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan apabila kita tidak mampu meninggalkan kedua-duanya. Apabila di sana ada dua kerusakan yang harus kita langgar. Ya, harus kita harus kita langgar. Kalau kita tinggalkan ini pasti kita melanggar yang ini. Kalau kita tinggalkan ini pasti kita melanggar yang ini. Maka kita timbang mana mana mafsadah yang lebih besar. Mana kerusakan yang lebih besar dan mana kerusakan yang lebih kecil. Kalau kita sudah tahu, maka yang kita langgar yang mana? Kerusakan yang kecil atau yang besar? Kerusakan yang yang kecil. Ini adalah kaidah di dalam di dalam syariat. Ya, makanya tadi disebutkan, ya seandainya misalnya orang tua e, atau penguasa menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh. Mafsadah atau tidak mafsadah? Mafsadah. Ya, menyuruh kita untuk melakukan perkara yang yang makruh. Mafsadah. Tapi kalau kita tidak melakukan, akan terjadi mafsadah yang besar. Ya, pertengkaran dengan penguasa, percekcokan dengan penguasa dan seterusnya. Terjadi mafsadah yang yang lebih besar. Melakukan perkara yang makruh mafsadah, tapi kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan mafsadah yang lebih yang lebih besar. Maka dalam keadaan demikian, kita memilih mafsadah yang lebih kecil. Kita lakukan perkara yang makruh untuk meninggalkan ya mafsadah yang lebih yang lebih besar. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما شيخ الإسلام ابن تيميه mengatakan dan syariat ini yaitu syariat Islamiah datang untuk menghasilkan al-masalih kebaikan-kebaikan wa takmiliha dan juga untuk menyempurnakan syariat ini disyariatkan kepada kita tujuannya adalah untuk mendatangkan masalah bagi manusia. Atau seandainya maslahatnya sudah ada untuk menyempurnakan maslahat tersebut. Wa ta'til mafasid dan juga untuk menghilangkan kerusakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan sesuatu ya kecuali untuk hikmah. Di antaranya adalah untuk menghilangkan kerusakan wa taqliliha atau untuk mengurangi kerusakan tersebut. Kalau tidak menghilangkan secara keseluruhan tetap e, minimal apa? mengurangi kerusakan tersebut. Maka syariat ini menghasilkan dua maslahat atau maslahat yang paling besar di antara dua maslahat dengan cara meninggalkan yang paling adna, yang paling rendah. Dan syariat ini menolak dua atau menolak mafsadah yang paling besar kerusakan yang paling besar di antara dua kerusakan dengan cara dengan cara melanggar yang paling ringan di antara dua kerusakan tersebut. Ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan uh, atas apa yang sudah disampaikan oleh uh, Syekh Ibrahim Hafizahullah. Baik. Sekarang kita masuk pada keadaan yang kedua. keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang pertama tadi, penguasa menyuruh kita meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh, tetapi tidak ada masalah. Sekarang bagaimana seandainya ada masalahnya? Al-halatu thaniyah. Ayya'mura bitarkil mustahabbi au fi'lil makruhi li maslahatin. Beliau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan yang perkara yang makruh karena maslahat karena kebaikan. Famin amrihi bitarkil mustahabbi tawjihuhu bi'adamil qira'ati aw adh-dhikri aw mudzakaratil ilmi fil masjid. Idza adda ila tashwishi ila tashwishi 'ala al-musallin. Di antara contoh perintah beliau untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Contohnya apa? Misalnya beliau mengarahkan supaya kita tidak membaca Al-Quran. Supaya kita tidak membaca Al-Quran. Saya, ya sekarang habis maghrib, eh, yang yang ada di masjid dilarang untuk membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran hukumnya apa? Mustahab. Tapi saat itu karena ada maslahat, ya karena ada ada yang mau berbicara, misalnya dilarang dilarang ada yang membaca Al-Quran. Berarti beliau melarang kita untuk melakukan perkara yang mustahab atau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau dilarang kita untuk berzikir atau dilarang kita untuk mudzakarah ilmu di dalam masjid dengan alasan misalnya ditakutkan mengganggu orang yang mengganggu orang yang salat wa kadza tawjihu bi adami tikraril haji aw al-i'timari aw at-tawafi bil baiti talaban li takhfifit tazahum atau contohnya beliau mengeluarkan peraturan dilarang untuk mengulang-ulang haji. Haji yang wajib itu haji yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini hukumnya sunnah. Al-hajju marratan wahidah faman zada fahuwa tatawwu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji itu dilakukan sekali seumur hidup, apa yang menjadi tambahan setelah itu maka itu adalah tatawwu, itu adalah sunnah. Bagaimana seandainya beliau mengeluarkan peraturan dilarang untuk melakukan haji yang kedua dan juga yang ketiga dan seterusnya dan ini hukumnya adalah sunnah atau melarang untuk mengulang-ulang umroh melarang untuk mengulang umroh karena yang wajib yang pertama yang kedua dan ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah atau melarang kita untuk melakukan tawaf kembali atau melakukan tawaf yang sunnah kenapa melarang talaban li tahfifi tazahum. Beliau melarang bukan karena apa? Tetapi karena ingin supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi kemacetan. Tidak terjadi saling dorong-mendorong di antara jamaah. Dan ini adalah untuk maslahat. Berarti ini untuk kebaikan bersama. Beliau melarang bukan karena ingin mengingkari syariat. Atau membenci umrah. Atau membenci haji. Senang apabila melihat orang lain melakukan ketaatan tetapi beliau larang kenapa? Karena untuk maslahat bersama yaitu untuk mengurangi ya mengurangi kemacetan. Au adami tanafful lil muwazzafin bi salatin athna'il athna'al amali al hukumi hatta la tushghiluhum 'anil amal. Atau contohnya seorang penguasa melarang untuk melarang para pegawai untuk melakukan salat ketika dalam keadaan masih dawam, yaitu masih dalam keadaan e, masa kerja atau waktu bekerja. Kerjanya misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Ada peraturan dari pemerintah dilarang bagi pegawai untuk melakukan sholat dan meninggalkan pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 12. Berarti dia menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Kemudian au adamu saum an-nafli Iza at'afa al-muwadzafa anil amal Atau beliau melarang para pegawai untuk berpuasa Dilarang para pegawai untuk berpuasa Senin dan Kamis atau yang lain Dikhawatirkan nanti mereka akan lemah Dikhawatirkan mereka tidak bisa kerja dengan baik Misalnya kerjanya di perusahaan dan perlu tenaga yang kuat Kemudian ada peraturan dari penguasa Ya dilarang untuk berpuasa karena nanti akan melemahkan pekerjaannya. Berarti ini apa? Menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab dan ada maslahatnya. Ada kebaikannya. Wa min amrihi bi fi'lil makruhi tawjihuhu bi taqdimi suhur atau ta'khiril futur li maslahatin rajihah. Dan di antara contoh perintah beliau bagi kita untuk melakukan perkara yang makruh misalnya Beliau menyuruh kita untuk mengajukan sahur Mengajukan sahur Artinya menyuruh kita untuk menyegerakan sahur Padahal sahur disunahkan untuk diakhirkan Ya semakin akhir, semakin menjelang subuh itu semakin afdal Tapi ternyata datang dari beliau perintah Supaya sahurnya cepat Jam 2 atau jam 1 disuruh untuk segera melakukan sahur Karena masalah tertentu misalnya Atau takhirul futur limaslahatin rajihah atau beliau menyuruh kita untuk mengakhirkan iftar. Iftar ini disunahkan disegerakan. Kalau sudah tenggelam matahari maka disegerakan iftarnya. Ternyata datang perintah dari penguasa saat itu hari ini tidak boleh tidak boleh iftar kecuali setelah maghrib. Karena sekarang ada pekerjaan yang harus segera kita kerjakan, ada masalah tertentu, maka iftarnya setelah setelah maghrib. Wa ahwalun khasatun tata'allaqu bijihadin aw sabar atau di sana ada keadaan-keadaan khusus yang berkaitan dengan jihad atau bepergian awil hadithi aw was-samri ba'da al-isya li maslahati ilmin aw jihadin ila ghairi dhalik min al-maqasid as-sahihati ar-rajihah demikian pula berbicara dan juga begadang setelah salat isya untuk kemaslahatan ilmu atau dalam rangka jihad. Pada asalnya setelah sholat isya kita dimakruhkan untuk berbicara tanpa hajat. Ya sunnahnya kita segera istirahat. Ya segera istirahat supaya kita bisa melakukan sholat malam di akhir malam dan juga bisa sholat subuh pada waktunya. Dimakruhkan untuk berbicara tanpa ada hajat setelah sholat isya. Tetapi diperintahkan oleh penguasa ya diperintahkan oleh penguasa misalnya e, malam itu untuk berbicara. Ya, karena ada maslahat tertentu seperti misalnya maslahat ilmin ya keperluan ilmu agama atau keperluan jihad atau yang semisalnya dari maksud-maksud yang sahih yang kuat. Maka dalam keadaan demikian Syekh mengatakan fatajibu ta'atuhu fi dzalik. Maka wajib bagi kita untuk menaati beliau di dalam masalah ini di dalam masalah masalah ini yaitu apa apabila beliau menyuruh meninggalkan perkara yang mustahab atau menyuruh melakukan perkara yang makruh dan di sana ada maslahat yang yang kuat ada masalah yang rajihah maka hukumnya apa wajib bagi kita untuk mentaati beliau wa dzalika min ajdati wujuh yang demikian karena beberapa alasan awalan lil amri bi ta'atihi ma lam ya'mur bi ma'siyatin wa tarkul mustahabbi wa fi'lul makruhi laisa bi ma'siyah. Alasan yang pertama kata beliau, karena kita diperintah untuk mentaati penguasa selama bukan maksiat. Meninggalkan perkara yang mustahab dan melakukan perkara yang makruh bukan termasuk maksiat. Sehingga apa? Diwajibkan kita untuk mentaati. Ini yang pertama. Yang kedua, wa thaniyan anna al-maslahatal 'ammah muqaddamatun 'ala al-masalihil khassah kemaslahatan bersama umum ini lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi kemaslahatan bersama karena penguasa ketika melarang kita atau menyuruh kita untuk kemaslahatan apa bersama sementara kita melakukan perkara yang mustahab ini adalah untuk kepentingan pribadi. Maka kemaslahatan bersama umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kama huwa muqarrarun fi babil usul. Sebagai hal ini ditakrir dan disetujui di dalam ilmu usul. Wa amrul imami ma yajtahidu fihi lil ummati minal al ammati al-muqaddam al-muqaddamah ala masalihi al-afrad. al afrad dan perintah seorang penguasa di dalam ijtihad beliau yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama eh, kemaslahatan umum ini lebih didahulukan daripada kemaslahatan-kemaslahatan individu. Wasalitan. Kemudian alasan yang ketiga. Jadi alasan yang pertama kita diperintahkan untuk mentaati penguasa selain maksiat. Yang kedua, maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Kemudian yang yang ketiga wasalisan. Allah hmm. alasan yang ketiga kata beliau wasalisan yang ketiga lil qaidah syar'iyyah karena di sana ada kaidah idza ta'arada wajibun ma'a mustahabbin qaddimal wajibu apabila sampai bertentangan antara perkara yang wajib dengan perkara yang mustahab maka didahulukan yang mana yang wajib apabila sampai bertentangan antara yang wajib dengan yang mustahab maka didahulukan yang wajib. Wa ta'atu waliyil amri fil ma'rufi wajibatun wa hiya min ta'atillahi wa rasulih. Dan mentaati waliul amri, mentaati pemerintah di dalam kebaikan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Alal mar'il muslim ta'atu fi ma ahabba wa karih." As-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih. Wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat yaitu kepada penguasa di dalam perkara yang dia cintai maupun yang dia yang dia benci. Hukumnya adalah wajib. Wa hiya min ta'atillah wa rasulih dan ketaatan kita kepada penguasa adalah bagian dari ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasulnya. Fatuqaddamu ala fi'lil mustahabbi wa tarkil makruhi inda ta'arud. Maka ketaatan kita kepada penguasa yang hukumnya wajib didahulukan daripada melakukan perkara yang mustahab. Melakukan perkara yang mustahab hukumnya sunnah. Sementara mentaati penguasa hukumnya wajib. Berarti yang wajib lebih didahulukan daripada yang yang sunnah. Ini maksudnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa yajuzu fi'lul makruhi li maslahatin rajihah. Dan boleh seseorang melakukan perkara yang makruh untuk maslahat yang kuat. Diperbolehkan seseorang untuk melakukan perkara yang makruh ya apabila memang di sana ada masalah yang yang kuat. Boleh. Contoh misalnya kencing dengan dalam keadaan berdiri. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh dan adabnya kita dalam keadaan dalam keadaan duduk. Tapi karena ada masalah tertentu yang kuat. Memang keadaannya mengharuskan kita untuk dalam keadaan apa? Berdiri. Maka kita berdiri dan tidak ada kemakruhan di sana. Hilang kemakruhannya. hilang kemakruhannya. Ini contoh. Fa innal musafira law iqtada bi muqimin dia salat di belakang seorang yang mukim. Orang yang musafir salatnya berapa rakaat? Dua rakaat. Dia mengqasar salat yang empat menjadi dua. Seandainya dia salat di belakang orang yang mukim, seperti misalnya Bapak-bapak sekalian, nanti salat Isya di belakang imam yang mukim. La solla khalfahu arba'an. Niscaya dia solat di belakang imam yang mukim tersebut berapa? Empat. Empat rakaat. Li ajli mutaba'ati imamihi. Karena untuk mengikuti imamnya. Jadi sunnahnya kalau orang musafir harusnya apa? Mengkosong. Tetapi karena dia sebagai seorang makmum. Maka dia meninggalkan ya perkara ini. Dan dia menyempurnakan solatnya di belakang imam yang yang mukim. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seolah kita lanjutkan besok di waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, Tapi mungkin ada pertanyaan, satu aja. ya. ya. Apabila ada orang yang memberontak kepada penguasa yang sah, dan dia berhasil mencapai kekuasaan dan stabil keadaan. Maka dalam keadaan demikian kita mentaati beliau dan kita tidak memandang tentang cara yang dia lakukan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis beliau mewasiatkan wasami wa ta'ah wa intaamar alaikum abdun habashi dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia dan seorang budak itu tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Bagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seandainya seorang budak menjadi pemimpin. Imam Nawawi menyebutkan ada kemungkinan ya dia melakukan apa? Pemberontakan. Ada kemungkinan dia melakukan pemberontakan sehingga dia mendapatkan kekuasaan dan ini menunjukkan bahasanya seandainya dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan seperti memberontak maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada beliau dan dia dosa berdosa karena dia melakukan apa pemberontakan wallahu taala a'lam wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh